迎收睇《鬱文踢爆》，今日係二零二二年嘅八月二十六日，禮拜五晚上九點鐘。咁啊，大家都記得即係禮拜一、禮拜四就踩場咧，呢、這個長壽節目，眨下眼啊十幾年啊，唔知 N 咁多集，我都唔知而家幾多千集啦已經。我諗呢個都係網台歷史嘅一個記錄嚟嘅嚇，因為我哋起步比較早啲嚇，咁啊 MyRadio 咧就喺零七年就已經出現㗎啦，係嘛？咁你零七年到而家，

我唔敢話唯一，即係最早嗰、那個啦，即係極少數、極少數係誒將我哋嘅節目咧，即係 upload 上去呢個 YouTube 俾人重温嘅。即係如果大家係我哋嘅即係長期嘅支持者或者聽眾觀眾咧，就記得好清楚嘅。鳩真事，我做呢個所謂網台咧嚇、啊，即係最早嘅時候咧，我哋搞呢個 My Radio 咧，即係誒係好。呃

即係啲山寨都唔山寨嘅，比而家你話喺屋企擺部手機喺度咁樣去拍咧，即係都仲係要即係粗嘅啊！即係即係粗糙嗰個粗係咪？我記得我誒零七年去呢個美加訪問嘅時候，同埋零九年，咁成個月啦嘛，係咪？咁我節目繼續做喎，係嘛？即係嗰陣時一個禮拜做一日嘅就最初，諗日做兩日啊。

咁我仲要喺喂有個時差咁啊又，我天蒙光起身，因為要做直播嘛，咁有個啱啱啱輪嘢，咁啊通過電話喎，咁嗰個係淨係見聲嘅啫，見唔到人樣嘅，OK，最初係咁樣嘅。咁大家如果有印象嘅咧，就係、是、你永遠都係聽到我把聲，咁有台長啊咔咔咔喺度笑嘅啫，你明唔明？佢佢即係做埋嗰個 control room，等於係。咁後來我哋喺北角咧就即係啊，即係有啲老友記咁借佢個辦公室喺度咁，咁咪喺嗰度做啦，係咪？

咁啊，甚至乎可以誒、呃、做現場觀眾版啲幾廿人咁喺現場睇嘅都得，係嘛？咁你睇到嗰個發展嘅歷史，即係啊，嗰陣時我哋係最早嘅啦，基本上係咁，然後就將啲片咧，咁就係阿寶咧，佢提醒咗我，唉、哎，鬱敏我哋拍咗，跟住就擺上 YouTube 咁嗰陣時 YouTube 啱啱即係有咗 YouTube 冇幾耐嘅啫。我最記得我有一個節目係最勁嘅就係、是、我講陳，咁啊呢個呢、這個呢、這個即係誒。這個這個這個即係嗰個

後來叫做豔照門啦，好多個好出名嘅即係啊女明星，俾阿陳冠希拍嗰啲係咪？張柏芝又有係咪？即係呢、這個呢、這個呢、這個阿阿嬌又有好多嗰啲明星，喂嗰啲係四級四級片嚟嘅。咁我我做咗兩集節目咧，就評論呢件事嘅。係最多人睇嗰陣時十幾萬，好多人嘅一個禮拜十幾萬個 view 啊！你知唔知啊？就咁樣彈起嘅，你知唔知啊？咁好啦，咁然後先至

所以呢段歷史將來都啊，即係其實好詳細可以講啊，又牽涉到好多恩怨啦，係咪咁？咁呢個唔重要啦。有人嘅地方就一定有恩怨，係嘛？有組織嘅地方就一定有是非、有恩怨，乜梗㗎啦，係咪？咁啊，啲仇家就係咁樣種落嚟㗎嘛，係嘛？咁但係但係嗰個過程咧，每一個人都佢有佢定位嘅，係嘛？即係當初人民台係嘛，跟住喂，因為陶光行、梁梁錦祥嗰啲俾我，誒、哎。

散水自己搞，唔自己搞。其實好好粗糙，都係為咗社民聯嘅宣傳。好啦，退出咗社民聯之後，咁啊搞人民力量，咁嗰陣時就寄生喺人網，咁然後呢老蕭咧就誒即係要做呢一嗱，我哋冇錢收㗎，嗰陣時係冇錢收㗎，只不過喺嗰度，咁我我唔使支出，咁解我喺度做節目咁解㗎咋，你明唔明啊？咁啊，咁佢又有佢嘅計算啦，係咪？咁嗰陣時可以講話即係係。就是

比較興旺嘅一個時代啦，係咪？咁啊，跟住又係反面收場啦，啊咁啊，佢唔理佢咩理由啦，係咪？即係咁啊，踢走我哋啦，咁我哋咪再去深水埗租過一笪地方係嘛，抌咗成百萬去裝修嘅，唔係講笑。OK，嗰笪地方租翻嚟爛屋，屌佢裝修，連埋茄哩垮啦器材，使咗一百萬港紙。

咁嗰陣時我喺立法會係嘛，咁好啦，跟住而家誒流亡屌咧搬咗嚟呢邊咁又萎縮咗咁，咁但係咧有一樣嘢我好慶幸嘅，我哋嗰啲即係即係嗰啲鐵杆嘅嗰啲支持者咧不離不棄。今時今日都仲可以生存，仲可以繼續喺度噏咧啊！嗱，呢啲都係老牌節目嚟嘅啫嘛，係咪？其實唔係講嚟講去又係即係喺度評論時事。

喺度爆先屌人咁就係咁咯，係咪？咁但係始終有一班基本嘅擁躉，咁先令到我咧，即係有嗰個所謂 incentive 繼續做落去。如果唔係我做嚟托咩？而家真係係嘛？我不如開個 patron，乾手淨腳係嘛？即係講古仔嘅，屌收錢係嘛？咁我夠夠使夠用嘅，已經夠使夠用㗎啦，係咪？即係好過而家咁啦，係咪啊？係嘛？屌你咁勞氣做咩啫？係咪？

咁但係唔係啊嘛，即係我哋唔可以缺席噶嘛，喺呢一個咁嘅大時代，係咪？天涯若比鄰，海內存知己，唔係呢個唔會有空間嘅限制，係咪？喂，我哋繼續係即時評論香港發生嘅嘢，係咪？將我哋嘅意見講出嚟，係咪？或者幫一啲人出下氣，就咁樣啫嘛。其實就係、是、有啲人又唔好咁等佢咁得意，係咪？屌你啊，耀武揚威，係咪？即係都要恥笑下佢啊，

鬧到佢撲街啊！好似即係湯家華呢啲咁樣係咪？今日仲好笑啊！呢、這個藍夢紅，我琴日做完嗰架節目，佢又唔唔同我唔同我辯論喎，佢 send 咗一張相俾我喎，好笑喎！即係講開又講啊，即係大家而家橫掂喺度睇緊直播，咁我咪係啦。琴日就有一節係講劉夢紅噶嘛，即係講外國陣營裏邊鬼打鬼，咁啊劉夢紅即係又係代表誒，即係愛國愛港另外一派咁樣。

榮休全國政協委員，咁係香港特別行政區。咁我哋過去咧就簡稱港區政協四個字嘅啫。咁實際上幾多個字咧？香港特別行政區啊，榮休全國政協委員，屌你真係十四個字，簡稱就港區榮休政協，應該就係咁，係嘛？

咁佢 set 呢個係證件嚟嘅喎，即係你榮休都係證件，咁我我唔知佢咩意思啦，係嘛？咁啊有佢張相嘅，姓名啊劉夢紅，啊性別就男，出生日期就一九四八年十一月，啊，誒即係呢個誒、呃、所在地就香港啊，咁啊蓋個紅色嘅大印章就係、是、中國人民政治協商會議全國委員會，中國人民政

啊全國委員會辦公廳制法，二零一三年三月，即係話咧每一個佢自己都 po 出嚟㗎嘛，呢種嘢 po 喺第度啊。上網有啊？上網有。哦，咁啊 send 嚟俾我又想咁咩意思啊？喂，我批評你話我批評你又好，我講嗰啲嘢你唔啱聽，屌你咪你同我辯論啦，唔家產 send 咗啲嘢俾我托咩？你老味真係啱唔啱啊？我呢個榮休係有證件嘅咁。

藏污納垢，係咪？咁但係你唔係啊嘛，你覺得光榮啊嘛，咁你愛國啊嘛，係咪？我就話你成日話自己係榮休政協，即係代表你係愛國啊嘛，話俾人聽咁解啫嘛。我我冇貶義喎，大佬係咪？係嘛？但係 overall 講呢啲港區政協係垃圾嚟噶嘛，係基本上係。咁可能你就係垃圾裏邊嘅清流咯，屌你真係係嘛？你成日自認話我係全國政協、港區全國政協最敢言嗰、那個，係咪？

舊陣時有個徐四民，而家就有個劉夢紅，so what？咪你都係你都係奉共產黨呢一個政府為正朔噶嘛，同我係否定共產黨係唔同咁嘛，大佬啱唔啱啊？係嘛？咁大家一人一個喇叭，各吹各的調。嗱，呢個好重要嘅。喂，你係承認中華人民共和國係中國共產黨一黨專政，你係接受啊嘛？係咪？

所以大家唔使傾嘅，你講啲你 send 呢張證嚟俾我冇意義嘅，對我嚟講係嘛？咁你所以表示啲咩啫？屌你咩？一係就抽過啦，一係就屌你咩？啱唔啱啊？有興趣，屌你就係報名打電話嚟，屌俾分割一個畫面俾你講下。屌你老尾真係火都嚟埋，send 張咁嘅嘢嚟，咁代表咩啊？嗱，我講嗰啲嘢公開嘅，全世界都睇到嘅，係咪？美國、加拿大、歐洲、英國係嘛？台灣、香港。

你要睇到，你要睇就睇到㗎啦，係咪？如果你係 subscriber 係三十萬嘅其中一個嘅，你一定睇到。但係你劉明夢一定唔係我 subscriber 啦，老實講，你係永遠唔會睇我啲嘢嘛，係咪？即係我偶然都望下呢啲嘢，你係永遠唔會睇我啲嘢噶嘛，我噏乜你唔知噶嘛，係咪？咁但係琴日梗係有人同你講嘅啦，大佬，你自己唔通咁好心喺度睇我做直播咩？係咪？

咁啊，梗係有人話俾你聽，單俾你聽，佢咪喐咪喐你咁，即係可能係咁樣形容啦，講你啊之類，即係等於我間唔中都有啲人話，喂，阿邊個啊，老蕭又講你啊，阿邊個又講你，講咪講咯，屌你唔係，喂，人講你，你講人嘅啫嘛，有乜所謂啫，係咪先？係嘛？但係如果你生安默做啊，抹黑好似老蕭咁，我仇記到而家㗎，我話俾你聽，我一定揾佢算賬，我而家公開講都唔怕，OK？生安白做，係咪？

告你係嘥時間，係咪？所以咧，即係有啲所謂恩怨咧，其實我個人嚟講，我就真係冇乜所謂嘅。活到呢把年紀，屌唔知邊個死先，係咪？但係有啲嘢咧，即係大是大非，同埋有啲嘢你唔好生安白做，係咪？屌你作得就作，係咪？我有冇？

即係對，即係我話唔會相反調翻轉頭去作得去當作噶嘛。我講嗰啲全部都事實嚟噶嘛，係咪？但係我都與人為善嘅，有啲你係好污糟邋遢、卑鄙，你諗唔到嘅咁污糟邋遢嘅嘢，咁我唔會講你咯，係咪？咁啊，費事話我屌你借個平台喺度噏，大家都有得噏噶嘛而家。你唔同間時，喂，你要上電視啊，你要寫文章啊，咁好啦，

嗰啲又會俾人檢查噶嘛？喂，你有冇涉及誹謗嘅？唔俾你登噶嘛，係嘛？涉及誹謗嗰啲又出唔到街。而家屌你咩？喂，你又有個台，我又有個台，所有個台都唔係自己個台，唔加入係係 YouTube 嚟嘅啫，係係個載具係係人哋利用你個載具。咁而家我呢度做做完就擺上去，咁啊大家睇到咁啊，咁牽涉到誹謗誹謗啊犯法一樣告得你嘅喎，係咪？但我哋唔做呢啲嘢噶嘛，係咪？所以。

劉夢熊會 send 呢啲咁嘅喂榮休政協條你乜我當我我嘅心目中呢啲係垃圾係嘛？講完啦，OK 係嘛？我哋討論緊琴日個問題，喂你話俾我聽乜嘢叫做即係嚇、啊、本土本土鼓噪？屌你咩啫嚇？有咩港獨血啊？即係嗰、那個嗰、那個叫囂係咪？跟住就一定要制止反制，佢拉晒坐監啦，係咪？

屌我睇過呢段我最興啫嘛，其實係講嚟講去係嘛？你否定晒，即係二零一九年呢一個反送中運動唔緊要係咪？你唔好生安白做啊嘛！你老味啱唔啱啊？咩毫無意義本土鼓噪啊！嗰、那個本土民主運動影響深遠啊！我話俾你聽，劉夢紅，屌你媽係你成日喺度講鄧小平、習近平，言必稱習近平，言必稱鄧小平。

屌你真係！如果當初梁振英唔搞你啊，俾個行政會議成員你做啊，你而家係咩態度啊？你估你咪同譚耀宗一鳩樣係咪？講嘢真係，唉！我最唔吃呢一套嘅係咪？你整張咁嘅證嚟就托啊，真係係咪？屌你講講下講緊咗佢真係。嗱，我今日要講咩咧？即係，唉，唔好意思啊，真係。今日第一節咧，我就係因為嗱。

而家個疫情咧，我琴日講咗少少啦，喺踩場但唔夠嘅係咪？咁你由喂，即係早輪三四千諗住回落係嘛？咁而家就全部去到已經七八千，跟住就可能即係會上萬㗎啦。而家講緊即係已經去到一百五十萬人確診係咪？嗱，而家就要真係去認真去思考一個問題，即係我講我哋一般香港人啊，或者而家喺度受緊苦嘅人係咪？大家去諗一個問題。

好啦，你今日呢一個啊，即係屌你瞓街局長啊，即係呢個呢、這個盧寵茂好出名嘅啊，即係呢、這個誒瞓喺度扮死啊，唔加產啲學生去衝擊校委會，咁點解衝擊校委會咧？咁就因為陳文敏事件啦，係嘛？咁喺度炸死啊！後來咗深圳啊，屌你做醫院院做呢、這個呢、這個院長啦，去深圳係嘛巴閉啦，係嘛？而家翻嚟做局長啊！

做呢一個衞福局嘅局長，而家改咗名啦。啊，總之係管管醫管局啊，管呢、這個即係醫院嘅啊，管衞生啊。咁佢話喂，而家嗰個疫情因為咁樣咧，佢就話咧誒嗱呢個就話誒，佢話禮拜日係即係跟住嚟緊咧，禮即係禮拜日咧就會擴展快速檢測啊。咁啊，由現時只係適用於酒吧酒館，就擴及到出席要求，即係即係。就是

佢出誒、呃、抗次即係出席要求咩出席宴會唔明呢個你真係屌你呢啲新聞真係寫到一嚿嚿你引邊度啊！即係意思話嗰啲出席宴會嘅人咧都要做呢、這個、個即係快篩係嘛？咁啊進入呢個宴會場所二十四小時之內就要進行呢種快速檢測啦，香港叫快速檢測，呢度叫快篩。咁要出示嗰個所謂誒、呃、陰性結果啊，俾呢個餐飲處所負責人檢查先可以入去啊。

咁你一樣有飯食啦，唔使就即係阿堂食又冇得食啦，夜晚黑啊晏晝有得食啦。以前即係林鄭月娥時代係咪啊？咁啊個個媽媽聲咧，搞到啲即係酒樓就排隊執笠啦，係咪？咁我啲打酒樓工嗰啲人就失業啦，係咪？搞到成個社會就真係喂，即係我話講鬼哭神號係嘛？個個就水深火熱係嘛？咁而家就話大家要思考個問題就係話，喂係咪要繼續做呢啲嗱？呢啲要收緊社交距離嘅目的。

就因為個疫情咁樣上升，咁你係咪想清零先？係咪？動態清零要跟大陸係咪？而家就喺個清零同共存嗰度咧進退失據。咁呢個前誒、呃、醫管局嘅誒、呃、前行政總裁梁柏賢醫生誒、呃、就話啊佢佢就話咧佢同呢個即係政府專家。

即係個專家，即係呢個疫情防控疫情嘅專家啦，咁啊大家都好熟悉嘅袁國勇教授啦。咁啊通電話之後咧，就提咗九九點建議，就希望政府考慮嘅啊。咁佢同袁國勇講啊，咁佢認為袁國勇話到事啦，咁佢真係政府嘅專家係咪？即係咁就話無需再收緊社交距離，同時亦都應該即係為有病徵嘅人去做檢測。

嗱、呢個咧佢就係梁柏賢醫生喺個 Facebook 度講嘅，OK？佢話佢今日朝頭早就同港大醫學院臨床醫學院嘅微生物學系講座教授袁國勇教授通電話，就提出九點意見，就提到咧，即係而家即係按照梁柏賢醫生嗰個講法就係、是、疫情而家呢個指數級增長，進一步收緊呢個社交距離係冇意義嘅。嗱，佢呢個睇法我同意嘅喎，老實講。

如果你問我，係咪？就係、是、政府應該等嗰啲所有即係即係打晒疫苗嗰啲人咧過正常生活，咁啊。嗱，而家你睇到個世界係點樣咧？其他包括亞洲地區、韓國、日本、新加坡，人哋真係病毒共存喎，大佬而家係，係咪？佢唔會搞社交隔離嘅喎，即係等於呢一個新加坡嘅揸 fit 人李顯龍佢公開講嘅。

喂，我呢度地方咁細，得嗰幾百萬人。喂，如果我閂埋道門，係咪？我瓜得啦，我啲經濟，你明唔明啊？如果喂佢好似你香港或者大陸咁樣，即係用呢種隔離嘅方式，佢新加坡會瓜得㗎，係嘛？咁而家新加坡喂就唔跟你嗰啲嚇，即係香港啊、台灣啊、啊即係大陸啊嗰種做法，咁佢而家瓜唔瓜得？佢而家真係唔瓜得㗎，佢而家話幾犀利你睇，係嘛？啲經濟好到不得了。

係咪？咁因為點解咧？係咪？即係而家講新加坡，喂，佢有九成人口中咗疫苗，係咪？亦都係呢一個即係呢個疫情喂死亡率最低嘅國家，係咪？香港同呢個台灣而家排喺前十幾名嘅大佬，係嘛？個疫情啊，咁咁你點搞咧？係咪？

喂，新加坡成日同香港度競爭，喂，而家佢真係迎頭趕上。佢雖然而家唔係國際金融中心，亞洲金融中心唔係好似香港咁嘅叫國際金融中心，係咪？咁啊，遲早都係佢嘅世界咁啊。佢得個幾百萬人係咪？但係佢幾百萬人裏邊，喂，竟然有七十個 percent 確診喎、啊、所以佢呢個例子係係好值得即係、就是、大家去思考嘅。喂，佢有七成人中招，但係佢死亡率咧係咪？

有重複感染嘅嗰個機率相對又比較低，因為有好多人有咗免疫。嗱，呢啲經過兩年幾呢，有晒呢啲數據同埋事實，你香港今時今日都仲要喺嗰個清零同埋共存嗰度徘徊佔顧，左右之説，進退失據。誒、啊，呢十二個字可以形容，徘徊佔顧。左望右望，咁行定唔行呢？咁話咩？行前定褪後呢？叫做徘徊佔顧，係嘛？進退失據。

然後個政策咧就左右之絕，係咪？咁又唔掂，咁又唔掂，左又唔掂，右又唔掂，都唔知點，係咪？徘徊兼顧，進退失據，左右之絕。我今日就睇到嗱，今日嘅新聞，盧寵茂就話要收緊社交距離。嗱，梁柏賢就同袁國勇講係冇意義嘅收緊社交距離。咁當然佢即係同呢一個

袁國勇通電話嘅時候，係盧寵茂講咗話，即係要收緊社交距離，然後佢去提意見嘅時候，佢加埋呢一樣嘢就話收緊社交距離冇意義，定係佢唔知道盧寵茂啊呢、這個盧局長啊盧醫生啊盧教授係咪講咗，佢係回應佢呢個講法嗱，我估啊我估佢係唔知道盧寵茂講收緊社交距離嘅應該。

如果唔係佢冇理由喂，即係你去頂撞佢啫，大佬係嘛？你分明係頂撞佢，咁梁柏賢就唔會咁蠢嘅係嘛？嗱，我同佢都好熟嘅，我做立法會員嘅時候咧，佢都仲未做呢個醫管局嘅行政總裁，咁佢喺醫管局係有個職位嘅，咁有好多時關於醫管局嘅嘢咧，咁我我有去揾佢嘅嗰陣時。誒、呃、醫管局嘅主席咧，咁我哋都好熟嘅，阿胡定旭係嘛，肥胡係嘛，咁有時間唔中食下飯啊咁樣。

咁係咪要學入某一啲人，好似陳文洪之流呢啲咁啊？即係嚇，即係奶共產黨屎忽奶到即係啊，已經啊，即係奶極，你咪走去做一個喂，即係退咗休，咁咪做一個研究所教授咁咁大把係咪？係嘛？咁佢咧就話：哇！中國嗰個清零咧就係即係精準啊，嗰、那個即係動態清零個手段非常之精準，係嘛？特區政府咧，你一定要喺呢個紅黃碼嗰度啊！

即係實行呢個實名制啊！跟住就要做全民檢測，哇！啲咁呢個就擺明就係要向即係嚇社會主要祖國看齊，係嘛？呢個就係陳文紅嘅意見。咁你盧寵茂，你究竟係聽陳文紅嗰個意見啦，定係聽阿袁國勇或者梁柏賢呢啲人嘅意見咧？係咪？咁好啦，香港人就大鑊啦，係嘛？所以。